פרק כ"ב: ויען אליפז התימני ויאמר: הלאל יסכון גבר, כי יסכון עלמו משכיל? החפץ לשדי כי תצדק, ואם בצע כי תתם דרכיך? המיראתך יוכיחך, יבוא עמך במשפט? הלא רעתך רבה, ואין קץ לעוונותיך. כי תחבול אחיך חינם, ובגדי ערומים תפשיט. לא מים עייף תשקה, ומרעב תמנע לחם. ואיש זרוע לו הארץ, ומסופנים ישב בה. אלמנות שילחת רקם, וזרועות יתומים ידוכא. על כן סביבותיך פחים, ויבהלך פחד פתאום. או חושך לא תראה, ושפעת מים תחסקה. הלא אלוה גובה שמיים, וראה ראש כוכבים כי רמו, ואמרת, מה ידע אל? הא עד ערפל ישפוט, עבים סתר לו ולא יראה. וחוג שמים יתהלך. האורח עולם תשמור, אשר דרכו מתי אבן, אשר כומתו ולא עת, נהר יוצק יסודם. האומרים לאל, סור ממנו, ומה יפעל שדי למו? והוא מילא בתיהם טוב, ועצת רשעים רחקה מני. יראו צדיקים וישמחו, ונקי ילעג למו. אם לא נכחד קימנו, ויתרם אכלה אש. הסכנה עמו ושלם, בהם תבואתך טובה. קח נא מפיו תורה, ושים אמריו בלבביך. אם תשוב עד שדי תיבנה, תרחיק עוולה מאוהליך. ושית על עפר בצר, ובצור נחלים אופיר. והיה שדי בצריך, וכסף תועפות לך. כי אז על שדי תתענג, ותישא אל אלוה פניך. תעתיר אליו וישמעך, ונדריך תשלם ותגזר עומר ויעקם לך, ועל דרכיך נגה אור. כי השפילו ותאמר גבה, ושח עיניים יושיע. ימלט אי נקי, ונמלט בבור כפיך. פרק כ"ג: ויען איוב ויאמר, כפיך.